Pilatus toe vir hom, en toe hy dit sê, gaan hy weer uit naar die jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar jylle is gewoon dat ek vir jylle gedurende die pasfeest iemand loslaat. Wil jylle hee, ek moet die koning van die jode vir jylle loslaat. Hulle skree toe terug, niet vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was een rover.